Našao sam doktora našeg muslimana Romana, a kada Allah, da je govorio o jednoj važnoj temi koja je danas možda najvažnija u To je tema zamoru i baviti u traženju znanja, pojave, razlozi i lijek Znači on je ovu temu, u ovoj temi, kaže da je se spremao je godinama. Godinama se spremao u temu. I izložio je u tri predavanja. Prvo je bilo pojave, zatim uzroci, zatim lijek. Zato, i to je kasnije vidite, još štampano, ja sam to našao na internetu, i smatram da bi to bilo dobro da i obradimo ovu temu onako kako je on radio, jer on u uvodnom dijelu kaže, evo prvi, kaže prvo što je važno, koga se tiče ova tema. Kad kaže ispod, znajte dobro da se ovu, ova tema nije u prvom redu za one koji su već pogođeni tom, tim zamorom u ibadetu i traženju znanja, nego onima koji još nisu pogođeni da bi se sačuvali toga. U prvom redu. A u drugom redu i za one koji već osjećaju određeni zamor i kaže da je baš jedna od razloga zašto je govorio i pisao na ovu temu, to što je vidio jednom prilikom u džamiji mladiće, kako prije akšama klanja dva rekata sunneta. Znate da ima nekad ono kad se pravi po dva rakata klanja i tako dalje, kaže vidio se na, na, na, na licu, na pokretima tog mladića, tragove skrušenosti i vareta. Kaže, nakon nekoliko godina vraćam se u isti i zato će tog mladića više nije u džamiju, nego stoji tamo pored onih izgledanja kaseta i pjesama i sve na toga. I nije više dolazi u džamiju. Što se to dogodilo tog mladića? Od tog perioda kad, kad, kad je skrušenost izvirala iz njega, izbijala iz njega. I do vremena kad više neće u džamiju nikako. To je taj zanor koji se događa. E, Čovjek je obrađivao tu temu i ja predlažem da mi krenemo redom ovako kako on to opisao, pa dok stignemo kad je završimo. Uglavnom radi se o pojavama, predznacima da već to čovjeka pogađa, to je prvi dio teme, drugi dio uzorci zašto se to događa i treći dio je teme preventiva, zaštita i liječenje tog problema kad se već Kaže, četiri godine sam radio na ovoj temi na velikog ali šerijata kako ovog šeha, inače, pojavljaju se često na satelitskoj televiziji, televiziji meč, kao predavač, hadis. Da je to čovjek na koji nikada svoje djecove hudbe ne piše rukom. Nego sprema onako da ne gubi vrijeme. I ovo nije on napisao, nego su skinuli s njegovog mjesta, on preveduje dobro. Šeh Nasir, ibn Sulejman al alaf Kaže, ova tema je trajala četiri godine prilike u mene spremala se, kupljala o njemu što A toliko dugo nisam, nisam govorio o njoj iz dva razloga. Prvo, želio sam da je u potpunosti usavršen u sebi, iako ne, ne kažem da je danas savršena, ali bar da imam potpuno sliku o toj temi. I drugi razlog smatram da je danas neophodno govoriti o tome. Ovo je on govorio prije možda 6-7 godina. Znači mi danas kada poredimo nakon tih 6-7 godina možemo zamisliti koliko je danas važno govoriti o tome. Dalje što miše, kaže u čemu se krije opasnost i važnost ove teme? Krije se u tome što većina onih koji budu pogođeni tim problemom ne primijete da im se to događa dok ne bude već kasno. Dok već srca i duše i bazeti ne postanu toliko slabi da se više ne može dobro ispraviti. E sad, kaže na šest ovdje, sad se postavlja pitanje kome je upućena ova tema, na koga se odnosi. Kaže, neki mogu, neki zamišljaju vjerovatno da se ovo odnosi na one koji su već pogođeni tom bolešću, koji su namorani, ali nije tako. Nego se radi u prvom redu onima koji traže znanje, od odgajateljima i omladini koja u sebi nalazi žar i želju za vjerovni i U prvom redu. U drugom redu, iako nije prvenstveno namjenjena njima, onima koji je već zadesila taj, zadesio je taj zamor. E, je sad pokučili važnost temu da se slažete sa mnom da je tema vrlo, vrlo važna. Definicija znači pojma zamora. Znači, kad se kaže definicija, pa se vraćamo je to znamo, to je znamo šta je zamor. Kad se definiše nešto, postoji opća definicija koja nešto definira i ostalo. Međutim, postoji definicija koja definira o čemu mi govorimo sad tu. Razumijete? Pa kad kaže šeš ovdje definicija zamora, znači hoće da nam kaže ovdje našta mislija. Ne znamo hoće u zamori kad radiš 12 sati na nanjivi ili na, na građevini pa se umoriš. Tako mi? Ili radiš 8 sati sa djecom, dnevno nekoliko časa izmoriš se svi i sad zamor, ali ne se napraviti. Te zamore riječi kahla, san, odveštan, međutim, ovo je znamo, misli se nešto drugo. Pa šta se tu misli? Kaže, iz svih definicija koje, koje nam nude jezičari u svojim riječnicima, zaključujemo sljedeće. Kaže, zamor je ljenost, nepokretnost, sporost nakon marljivosti, sporost je izvršavanje obaveza nakon marljivosti, snage i živosti. A rekao je Ibn sad Ibn Hajarova znači definicije, li je osjećaj da ti je nešto teško i mrsko nakon što si ga volio. Znači, osjećaj da ti je nešto teško i mrsko nakon što si ga volio. I to je bolest koja pogađa neke pomožnjake, daje i učenike. Tako da čovjek slabi i sve, sve, sve teže i linije obavlja badete, a dogodi se da ih prestane obavljati u cijelosti nakon što je imao veliku želju i veliki moral za i badanje. To je definicija. Hajde sada da mi ovu definiciju, ovu definiciju primjenimo u stvarnost. To pokušajte uvijek napraviti definicija sama po sebi ne znači ništa ako ne budeš ne, ne bude u praksi. Imamo čovjeka koji je nešto znači odražen traženju hrane, mrskom je to i tako dalje. Znači ima problema s tim redu. A se obavlja te neki stvari. Ali nikada se nije ni dogodilo da on ima neku volju. Da li se to odnosi ova definicija na njega? Ne odnosi se na njega. I on njega nije uhvatio zamor. On je imao volju za tim. Jel razumijete? Nije se nije počeo reći. Ne zna se šta može biti gore. Recimo, ako čovjek nema neku strašnu volju, volju za znanjima, recimo klanja namaz, obavlja nas. i tako neke osnovne stvari, bolje je nego da neko ima taj zavrstvo da malo pomala pada. Jer dogodi se da onaj ko padne, baš nisko tako. Tako ovaj stalno I sad ovo ne znači da čovjek tu želi ne treba iskoristiti, nego radi se o tome da Treba tražiti za njih, treba postojati. A vidjet ćemo mi uzroke. Kad budemo radili uzroke, zašto se to događa i gdje su problemi. Zašto se to uopće događa? Trebalo bi po nekom pravilu znanje što ga čovjek više uzima, što ga više traži, da više i radi i radi. A tako mi je. neko koje širi čovjek u vidike, širi njegove drugi prste. Međutim, pogriši se o nekim stvarima, pa onda se dogodi da bude obrat. Sljedeće, Kaže, vrste onih koji su podlođeni zamorom. Znači, mogu se ili klasificirati, nisu svi isti, tako? Prva skupina. Oni koji zbog zamora napuste se. Pa recimo, kaže navodi, ako su pobožnjaci, imaju i bade, prestanu se badet u potpunosti. Ako traže znanje, prestanu se traženjem znanja. Ako su daje, prestanu pozivati ljude i potpuno prekinu sa svojega. Drugi, oni koji osjećaju zamor i ali ne prekinu sada, njih je najviše traži. Ali ne prekinu? U potpunosti traženje znanja i vade, tako. Jel, ne prestanu u potpunosti? Ne prestanu u potpunosti. Ali znači jednim dijelom? Jednim oslabe, znači osjeti se ta lino, slabost i tako dalje, ali ostaju tragovi njihovog njihove marljivosti i njihovog truda i rada. Međutim, taj njihov, njihov trud i rada, u traženju znanja u ibadetu, u pozivanju drugih, opet je za neki 70-80 procenata. Kaže, šef, tih ima najviše. Pazi, njegova, znači, njegovo zapažanje. Njih ima najviše. Jer ćeš naći, kaže, dalje i učenike koji su imali po pet dersova sedmično, na kraju se svede na jedan sedmično. Doćemo mi da li to nekad, on sad govori o stanju. Čovjek ako nekad uđe, on je prekino skoro, jedna godina, dvije godine, tri godine, čovjek imao tri, pa onda jednom siđe na jedan. I to je jedno. Jednom kad dođe, to može sveti jedan dan, jedna jedna, neki jedan mjesec. U deset i sveti zanimljivo to više nije pojava, to je postalo znači pravilo. To nije ide put, Može biti postepeno, ali uglavnom događa se da opadne puno taj njegov za Pitanje je sad zašto se problem. Čovjek što je stariji, što više radi i da više mu trebalo bi da mu se traži više. Znači, trebalo bi da se više čisti, jel tako po nekim pravilima. I u najmanju ruku oscilacije mogu biti male, kratkog roka. Znači recimo, šta ja znam, nađe čovjek jedan mjesec, čini nešto posebno, pa uzme odmah, nema veze, uzme odmah. Ali posle odmora se vrati i nastavi još više, još. Međutim, ako bude jedan mjesec, pa ništa, pa drugi mjesec, ništa, i onda još da bude još gore, pa ide to sve u stanje. pa dva desta, pa tri desta, pa jedan, i onda dođe i jedan. Onda dođe da mi je teško slušati, dođe situacija, da mi je teško doći da desu uopšte. Na kraju ne osjeća potrebu da dolazi nikada. Tu su problemi. Treća skupina, oni koji se uspiju vratiti na priješnje stanje. Znači imaju ti periodi o kojima govorimo i onda se oni uspiju vratiti na šta? Na priješnje stanje. Ili kao kaže šek, teško je vratiti se na priješnje stanje, ali dva približno. Kaže šek, takvih je vrlo malo da, da nađu snage da se vrati približno u tom početnom stanju. Jer tako bi to zamora u čovjeku. Znači vrlo malo, gotovo nikako, kaže, ne, gotovo da je, da, da, je, da je vrlo teško nemoguće da se čovjek vrati u prvobitno stanje, on baš bez posljedica. A malo je onih koji uspiju snađu snage da vrate se u približno isto stanje. Sada, ovo su, jesu shvatili vibracije. Znači imamo ovu koja prekine sve. Imamo onu idu nekako, ali vrlo slabo namjeni su 70-80% fali im rada i truda i pravi. I imamo onih koji smogu snage da se vrate primižno pravom stanju. Dobro. Dokazi za zamor iz Kur'ana su Međutim, ovdje je jedna stvar. Kaže, še, ukažem na jednu važnu stvar prije nego što priđemo na ovo, da znamo kod nekih ljudi dostigne takav stepen da ljudi potpuno napuste vjeru. Znači, iz ovoga razumijemo da ona prva skupina ne znači da napusti vjeru skroz, nego možda obavlja prije njenih namaza i ostalo. Međutim, na file, post, i badete, rad na recimo čitanje knjiga i ostalog napusti skroz. O to ne znači da napusti vjeru. Razumijem. Međutim, ima i onih koji ovaj, budu do te mjere eh, zakačeni tom bolešću da jednostavno napusti vjeru skroz. Slušajte sad. Ja, on kaže, ja ovdje ne govorim o, o izlasku iz vjere. Da čovjek potpuno zalutio. Nego govorim o srednjoj fazi između traženja znanja i barista i lutanja. To je taj i Svaki sad gdje se nalazi. Znači ovdje imamo i baret, znanje i sada dolazimo tu negdje ovdje imamo to zabludu, zastranivanje i tako dalje. Zamor je tu negdje na sredini. Gdje čovjek dolazi u most, kad zabudi, skrde to opasnost, onda što znači ti dođeš. Ovo je stvar, recimo znači, čovjek bude i vidi, lagano polako, most, to je, kaže, neka srednja faza. Evo ti tri skupine. Znači, Kako nema? Evo ti oni koji su prekinuli sa 70-80 recimo stvari. Oni koji što, ko, ko, je, ko je prva? Prva je prekinu skroz. Drugi 70-80. Četvrta, treća je bila ova šta? I četvrta, čuo se da kaže ovdje šest četvrta koji izađu za lutej skroz, da kaže onima ne govorimo ovdje. Od koje će skupine čovjek biti? Allah se ne zna. Imamo ovu skupinu, može se prekinuti, on kaže ima onih, ali rijetki koji uspiju da se vrati. To je treća skupina. Svom približnom stanju. Ti misliš sad pitaš jedno pitanje da se čovjek ne ne vraća, nego da bude vezan u stare. Jel na to misliš? Nije. Recimo, ako imamo, evo, sedam, desila sedam. Dobro. I postio i ponedljak i četvrtak i dvijeve dana i ne znam, još neki dobrovoljni tako čitav ja nema. Jednostavno došlo taj dan, ne voli više to, hoće da spane i je opet vidi svima. Dobro. Spane na par dole, spane na ponekad nešto voli još malo dodatno, čitav kada knjigu. Dobro. Jel to sad problem da ostane na tom stepenu primariju? Možeš ostati na tom stepenu, to je pitanje svih pitanja. A neko je, neko nije došao do odluka. Svatam ja to, pustite neke, to je druga stvar. Ali ovdje se radi, on je dolazio, išao do svoj, to obično ne desi se nervine. Ne može čovjek odlučiti, kaže, e sad nešto to neće ovo. Jer uopće se dolazi, onako stiži, spontano se dovodi, čovjek ne osjeti. Kad prođe nekad i godine, čovjek se spušta, spušta, i otko znaš da će biti zadnja granica. Hoće li namaz biti zadnja granica? Pogotovo ovo u sredini. Uzmite mladiće koji vi znate bolje nego ja. Pa koji ste vidjeli da su išli, pa na su pa hoće i klanjati, pa su tjerni u starosti jedni, pa su gdje su sad? Gdje su sad? ta granica da se može zaustaviti, tu čovjek ne može znati kad pođe do Onda druga stvar, nemojte se boraviti, znači ne se navodi na jedno na Allahovih sumnjika na ovom svijetu. Ono čemu smo govorili, da se sjećate. To je zakonitosti koje važe za ovaj svijet, da je jedno stanje nemoguće. Sve se kreće u životu i to je tako Allah odredio na ovome svijetu. Na Ahiretu će biti. Ljudi će biti isti godina cijelu vječnost. Isto izgleda cijelu vječnost. A to su ahiretska pravila. Na ovome svijetu važi pravilo da je nemoguće da nešto ostane istog stana. Subhanallah, čak Allah je odredio islamska država, recimo. Prošlo je, mijenjaju se, bude dođe do vrhunca, siđe do nas na dnu, pa nestane, pa se digne ponovo, pa opet. Hmm. Nema veze s tim. Što znači ima? Ali ima, ima veze s tim. Znači ima, ne može biti jedno mjesto. mjestu. Znači, pazi, ne možeš doći i reći, moj, ja sad se zadovoljno svojim imanom, ja neću više ni gore ni dobro. Htio ti ne htio imat se mijenja. Pa ti sad zvoli, na tebi je samo izbor, hoćeš raditi nešto što će ga povećati, ili ćeš raditi nešto što će ga spustiti. To je tvoj izbor. A pa nije tvoj izbor hoće li biti isti ili neće. Nemoguće da bude isti. Jel razumijete? Znači ti sad reci što danas imam ja imana dosta, sutra neću ništa raditi povećanima. To Dok nemo ništa. Spustit će se. Ne može ostati na tom mjestu. Pa kako li? Znači, nemoguće je da ostane i to ovo povezana. povezano Najčešći uzrok. Znači se je preoptereti i onda ne može. Dakle, čuli ste vjerovatno i vidjeli ste ashabe, koji su imali svaki, svako je sebi bilo nekakav vir, znao se šta je vir, to je neki dnevni program za igradete, Toliko stranica, toliko... Pa znate da je došao ashab nekog se zvan proći kod za tri dana. Kaže, mogu više, a onda vam, a tri dana, kaže, mogu više, nema više na tri. Ne razumiješ? Pa je poslanika Asadima preporučio da postoje samo tri dana u mjesecu. Znači ne više. Tri dana bilo koja profesija bi nešto i gotovo. Pa su neki rekli možemo više, pa je onda rekao sedmično, pa možemo više, pa onda svaki drugi dan, to je davno post. Najviše što je dozvoljeno. Pa su neke shadi, kad su malo ušli u starost, bojali se ovog zamora, a pa osjetili ovog zamora, ne mogu, kaže sad nam je žao što nismo poslušali poslanika i uzeli neki taj manji da sahabi nisu, vidjet ćete iz njihove, iz njihove prakse kad budemo na modinu, da ne sjetama da najviše su se bojali da smanje i badete koje rade. Sve vi znate, zamah što Nego se birali na pređeno i onda su to sazumiš. A poslanik im je preporučivo da rade pomalo stalo. To ćemo uvijek kad budemo radili. Malo, ali bude stalno, to je hajdu. U tome je veličina. Može da da povećava, da ne bi znači. Povećava, tu poslanik se nam nije to poručivao radima, ali je pušten do određene granice. Znači, kako ćemo mi znati kad je namaz? Možda mogu više. Ne znam, pazi, stvarno, a ti kad razmisli o tem stvarno, vidjet ćeš da je šarijat odredio dovoljno za duši, dovoljno duši prostora da se malo pojača i bavite ga. Čita znači, resni posao. Da sebi odrediš tri dana u mjesecu, jedan dan je kao deset dana kao da postiš godnoću. Ako hoćeš još da postiš treći, četvrti, 13, 14, 15 u mjesecu, to su bijeli dani u Džeskoj. Još bolje. Ali možeš bilo koja tri dana u mjesecu. I onda pošališ, hoćeš još i barata, hoćeš još postati, treba ti još Dok ti okreneš samo vam u vremenu kako brzo prolazi, eto ti Ramazana, postati svaki dan. Još ponekad uđeš u neku nafilu koja je maksu, zato kao šest dana današnje recimo, i vidjet ćeš da makoliko tvoja želja da postom bila velika, upotpunit će se u, u toku godine. Uzmi namaz isto tako. Uzmi sadaku ili šta hoćeš. Znači, sigurno ćeš ti naći, ali o tome ćemo ono učinije govoriti kad budemo govorili o... Dokaz iz Kur'ana. Spominje se zamor u ajetu Al-Anbiya 20. ajet u opisu Meleka. Yusebihune lejla van nahara la jefturun. Oni Allaha slave i danju i noću, nikad se ne umaraju. Znači ovdje iz ovog ajeta šta razumijemo? Da Allah hvali meleke zašto? Zato što ne umaraju se prema. Gledajte ovo opisuje ih da slavlja Allah dan i noć. Ali onda naglašava posebno tamo iza, kao vrlinu i kao osobinu meleka, da se ne umaraju preko ne osjećaju zamir. U suri Fusiletu 38. majete također se spominje sličan najte već mrcima i se prihuna lehu bi leli vam na halu, i emun, hvale ga i dan i noću i ponovo se ne umaraju, Spominje se također u vezi sa čovjekom, deseti ajet, odnosno sura Fusura 49, ali u vezi sa čovjekom, u vezi sa imetkom se spominje. Lovica i dan. La jes'emu insanu min dua il khair. Znači, čovjek se nikad ne umori tražeći od Allaha dobro. Znači, da mogla da dade dobro zdrave, imetak, porodicu, ženu, djecu i tako dalje. Kaže, tu se čovjek nikad ne umori. Međutim, kada u pitanju i badati i ostali, ostali pokornosti, tu zamor dolazi. Ovo su znači ovdje je še želio da ukaže kako se pojavljuje riječ, znači zamor u ajati. Sada u hadisu. je Enes radi Allah, anhu od poslanika sallallahu sallam sljedeći. Ušao je poslanik u džamiju i između dva džamijska stuba vidio špat Sejda, kanat. Upitali je kakav je ovo kanat. A shrabi rekoše, to je Zeynebin kanat. A Zeyneba je poslanikova supruga. Kada se umori od namaza, pridržava se za njega. Znači, šta je Zeyneba radila? Zeyneba je radila, odnosno klanjala, toliko dugo da bi jednostavno više ne mogla stajati. I onda kad ne bi mogla stajati, pridržava bi se za taj. I onda je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao, neka klanja noćni na nas, Pa kad se umori i osjeti da više ne može, neka se odmori. Kaže ših, posjetio sam jednog, jednom šije Hafez Hakemi. Hafez Hakemi, to je bio mlad čovjek, umro 35. godine, a ostavi iza sebe dosta znanja. Napisao je jednu, jednu kasidu i dakle ide, zove se Narđun Kavula, sa 16 godina. I to je bio čovjek, ovaj, njegov še ga zamolio, vidio, ovaj, šta je, zamolio da napiše nekakvu kasidu i zakide da bi učenici mogli pamtiti. I napiše narežu Kabul sa oko 600-700 stihova, gdje je utakko izložio akidu na i priđena. Kaže, sjećam se da sam posjetio tog šeha Hafida Hakemija i sreo njegovog brata, koji mi je rekao da šeha Hafid na u toku noći piše i pripreme knjige i kad se umori jedan špago ovako koji je imao na jednom drvetu objesi i malo se na taj špag osloni da rastrese san i ponovo se vrati da piše. Znači koristili su i takva metoda. Kako sad ovo ših Hafiz je ovako postupak, sve se nam rekao onako. Kako to sad? Ajde, pokušajte pa na treću. A, jeste shvatali? Evo šta šeh nudi, zašto hac, kolikim radima, ako vam zašto. Kaže, razlika je prvo u dvije različite teme. Namaz je vezan samo lično za osobu, a ono što je radio hakim je vezan je za cijeli umet. Znači, od namaza uzmi, ali ako treba se boriti neki u tom smislu, onda se bori bar nešto što će biti korisno za ovo. Zato ima drugi hadisa koji govori da sam se nam i Omer provodili cijelu noć dogovarajući se o stanju muslimana i ostalo. Ovaj hadis je interesantan, poslušajte ovaj hadis. Tirmizi u 2453. Kaže poslanicama, inne li kulli še'in širra, o li kulli širratin fetra, fa inni sahibaha sedde do qara fa arđuhu. وإن أشير إليه بالأصابع فلا تردوه. Hadis kaže ovako, svaki polet ima svoj pad. ajde više to probajte ovako. Malo hadis za, za, za ovako, ali ćemo ga pokušati približiti. U svakom poslu postoji polet i zanos. A svaki zanos u polet ima svoj pad. Pa ako onaj koga zadesi taj par, to je taj zamor, bude postupao po farzovima i po sunnetu, nadat se da će se spasiti. Bude postupao po farzovima i po sunnetu, nadat se da će biti spašen ako se bude na njega pokazivalo prstima, nemojte ga više računati. Tako kaže Hadis, smo pa ćemo objasniti što znači. Prvi dio se, svaki, sve ima svoj povod i danas. Sjećate se vi u početku, Može samo Zadnja rečenica. U suprotnom, nemojte ga, ako se bude pokazivano na njega prstima, neće se spasiti, tako da nemojte ga računati u Sjećate se vi početka kad je kad čovjek osjeti neko raspoloženje za uputu, pa osjeti kako nema toga što se tad je bilo teško. Kaže, treba pusti ne pusti dalje. Treba osjećamo galicu, osjećamo odmah. Treba sada samo ovo što je noći, noći namaz, može, posti se. Čovjek samo misli šta da uradi. To je taj zanos i povod. I to je normalno, prirodno. Ali dolazi drugi dio hadisa koji na drugu stranu, svaki povod ima šta svoj par. E onda taj par može biti na dva načina. Po sunnetu, da čovjek ne padne toliko nisko da ostavlja sebi farzove. Ili drugačiji par koji nije po sunnetu pa čovjek padne baš skroz.